post septcent iaroi li ancora vivas. De la unuae iaroi de mia esperantistigio, mi havas defion cion mi mem starigis al mi. Iam mi tralegos cun vera profito la tutan dian comedion de Dante Alighieri en Esperanto. Por tio mi devis prepari min ne nur por ensorbi la grandiosan enhavon de la poemego, sed anca la raffinitezzon de la traduco, quiu postulas suffician regadon de la lingvo. Ien, en 2021, alvenis tauga momento portio. En cetiu iaro 2021, la mondo rememoras la septcentiarigion de la forpaso de la granda poeto. Ien bona ocaso plenumi la defion. La geniulo, quiu vivis inter la dectria cae decquara iarcentoi, vercis en la Florenza dialecto, anstatau en la tiu tempe reganta latina lingvo, cae la comedio farigis la fundamento por la moderna itala lingvo. La epiteton dia, aldonis al gi bocaccio. Dante havis suffice aventurezan vivon. Li implicigis en complican locan politicon, suferis exilon du foie, cae fine forpassis for de sia cara Florenzo nome en Ravenna, ciam li estis nur quindexes iara. Tre curiosa en lia biografio estas lia idealigita amo al Beatrizzo, quiu shaine estis la fadeno quiu conducis liam tutan poesion. Quancam mancas historiae documentoi pritio, shaine li estis nau iara quiam li ecconis shin, cae shi estis jara. Beatrizio mortis en 1290, ciam la poeto estis nur dudec quiniara. De tiam, li sin al religiae studoi, cio shaine donis al lia fama verco ian stampon de sincerezzo cae fervoro. La dia comedio ricevis completa in traduco en esperanton fare de du tradukistoj Giovanni Peter Longo sen obeo al la strukturo de terzinoj en la originalo kaj de Enrico Dondi el dono de fonto la la originala verso strukturo Krome la unua libro Infero ricevis prestigian traducon de Kalman Kaloche. Estas interesse kai instrue compari tio in versio in farita in de eminentuloi. Relate la disponeblan materialon non tempe troveblan pri la dia comedio, indas menzi la belegan reteion dante Poliglotta. Tie oni trovas rician materialon, con abundae illustrajoi quiui faciligas la consulton. La legado de tia maiesta verco conducas leganton al medito. Ordinarae homoi vivas, batalas, fervoras, strebas, lernas, cae forpassas. Post quelca iaroi iam neniu memoras pri ili. Tamen, iui speciale homoi estas rememoratai iarcento in post sia morto, cae ili plu emociigas cae cortusas nin la ordinaruloin. Ili farigis sen mortai, char ili helpas la aliaen trapassi la vivon cun senso cion nur la arto transdonas di homo estis Dante Alighieri